Gotzon barandiaran nek uskal idazle eta kantar dela eta Gabriel Aresti frankismo garai bete agertu zela. Ahatze gabe prefosta, Josef Karika etxe barnek azte zaste ekarten deikun erantzahar edo atxotitza. Txumadoka! Hasgitin! Eskien artetik gaiten zaizkin gaiza leherak jite bezala meidin in China die. Gehienak, hunietako, brikolatzen aitzeko trezneia eta bestelako industriako ekoizpen. Naturaen eskuzabalaen emaitzake badia hoietan. Adibidez, gaztaina nahiz gue luraldia gaztainatzez josik izan, munduko gaztaina ekoizle handiena txina da. Salmentaen ehuneko lautan hogeia hantik dator. Nulaz debru, kumprenitzeko hiutan hogei geren urteta jauzi bat egin behar da. Puntuhetan, txinak goxeti bat bizizian. Mao tse orduko txinako biak, gaztaina ondo lantatzeko kampaina handi bat obratu zian. Hunek zion, gaztaina ina haskuri zela bestelako bihikiak bezain beste balio ziala txinataraen asetzeko. Eta gari edo ogi bihia beno hobeki laketzen zela hanko lyretan. Urtiak jin, urtiak juan, guezateko maneake kambiatu dia, eta bestiak beste gluten delakuak sortazten dutien arazuak gue osagari arenkuetan sartu dia hau dela medio, hala mintzatzen halbada, gaztaina inaen galtua ikaragari goatu da, eta hunen presiua hogei euroko kiloko presioala e heltu. Gari edo hogi inaen presiua euro batetan batu delaik. Txinako gaztaina ekoizleen afeak untxatu atzalaik, hebenkuenak ez dia baitez bada hobenak. Txinan urtekal 2 miliu tona ekoizten balin bada, Frantziako luretan gehihenez sortzi mila tona baizik ez egiten. Korsika, Dordonia eta Ardexetako luretan. Idortia balin bada usta mehehunen uturbuia, 2000 eta hamabostiaz geoz beste arenkoa bat gehitzen da errealitate huni. El txobat. Dio kosmus kurufilus izen harruan gibelian gordatzen dena izen arguntagua dialaik gaztainatziaen sinipsa. Nunbaitike, eltsu hau, txinatik horazaik. Aspaldihuntan mundiaren gainti badabil, mila bedeatzuehun eta berogeikadan, Japonian eta Korean agertu zen, mila bedeatzuehun eta hiutan hoita hamalauian estatu batuetan sartu eta merkantziaen globalizazionia baliatuz, bi mila Europan agertzen da ikusi bezala azkenian, bimireta hama bostian guegana agertu arte. Eltsio horrek behar hautzak kimu edo zuhainain broketan eruten dutu. Han tranquil handi hasten da eta zuhaintzai usta ekarteko ahala ehuneko lautan hogeiaz gutitzen, nun estian ozbakoz koditzen. Haleike, eltsohoni buegiteko egiteko balitzate manea bat. Torimus sinensisa, lozer mikroskopiko bat – GUE sinipsa dela kuaren predatore dena. Haue, soek izien baitike, txinatara. Benahunek ez du sinipsa gaskigiliaren berganua heben gainti laketzeko. Korsikak, sos pesak ezaidutu loser mikroskopiko txinataren txarrasteko, bena emaitzak antzu batudia. Gaizak nula doatzen ikusiz, laster ote ikusiko ditugia txinatik sartzen txinauriak, txintxariak eta txintxuak. Charles Wiedegain, Utsumandokan uh, hitze zitzen, tenoia hotxe dugila Charles Bidegen egun uh, zer ekartan ekuk mahanien gainila. Egun zazpi itoinak. Zazpi itoinak, whatzat itoin? Horrean, zazpi itoin, bon, i... Nola errete, iterun lehen zen uh, eremu bat, idi pare batek itzultzen altzuena. eta itzain da, idi zain. Bez, itoin da, idi ohoin. Zer duen ikustetoit idian ebazle, uhuna? Bai, hori Ordean, Hori espeitatzen da, e, badira zeruan konstelazioat, izah, multzoat, eta erderaz, aipatzen da, badela edo horra bat, edo e, o, idi batzu ebatxeak e, eh, izan eta e, jo ahtza aipatzen da erderaz. Orduan, I, itoinak, uste dut, hori frantxez detzen dutela, edo ladranduz, edo loxarriu. Eta hor, aipatu behar dut, anitzetan, izkuntza, mintzaira bat, tek, baditula oinarri batzu, behar ditula oinarriak, naiz, oinarri oiet eh, ez diren bat zuzenak. Zer nahi dut, Ai, eh, zazpi itoin, efen, randuz hori aipatzen bali madut, so iten bali madut, zeruari, ez dute deus izak, oiet, ez dute deus ikustekoik hartza batekin. Ez da, zer ektatzen da, ohra bat, xarriot bat, nahi bada etus ditate lagda edo timoina badela, zer ektatu da, eh, Mesotop, Mesopotamian lehen handu izkuntzan, ez egin zen, hori detzen zuten xarriota, izak multzo hori. Baina gero beste izuntza batzuetan Arkadian eta bazen hitz bat erriku, berdintzauku, eta hitz horrek nahi zuen edo xarriota, orga, edo uh, ahtza, ahtza emea. Eta ondotik jendek pentsatu izan dute huazela ahtza, ahtz emearen izena. Baina ez du, eta gero, hola dertatu da, eta juri erdaraz, bilak e, etorri zauko izena, Grandurz. Mm Horrek zazpi itoen eta ikurren usten badu beste izen bat, e, randurz izan deitzen zuten septantrion. Septantrion duetako da iparra, eh? Baina hor zer zen septantrion, sept zazpi, zazpi idi usta editeko garria uria mosteko eta erabiltzen ziren idiak, zeren septan trio, zazpi, trio idia zen, eta uh, eh, azken eh, uh, gibelean ez da trio da, septan trio, xorazki, zazpi izar. Ah, zazpi izar, haipatzen balin bada, hor, hain zinatean, gresian ez dindun, ez da hain urrundure zazpi, zazpi oin. Zer da historioa? Eh, historioa ezaguna da mitoen artean eta zeit not uh, edo bat norbait bildu zuen mistuldin. Mistuldin, mila zorzeun erutan amarrean, da zen handere bat andraz eta hitar, ez dut ezagutu, eta atontatzen du nola dertatu zen. No. Erun batez, ohoinet, arzen dakote idipari bat, idipari bat laborari bati oaxen da, laboraria, eta haien ondotik irohzen du eh, mutila. Mutila joiten da, ez da erexen, irohzen du ez da erexen, ikusi gordena, eh? ondotik sehia. Zakurraren <laughs> ondotik, alere, ba. eta bateri birik ez da itzultzen. Orduan, <laughs> bera joiten da, satreka eta zer nahi, eta nola satreka ari den, bata bestearen ondotik eroiten dira kolatoik. Ezin ibratuz. Eta egiten dute alako uh, zerrenda bat, kate bat bezala. Orduan erraiten da badirela bi izar idien gatik, izarrean <coughs> mutila, ondokoan sakura eta seia, seia berba, seia pasatu da intzenetik, eh? nizorroik. Eta gero, laboraria bera. Eta E, bitxi, zazpi <laughs> iti otoin, itoin, baina oinak ez dira erretzen, handira entzinean, nun bait. Eta hor duan, erreiten da, onduan, arabieraz omen badirela beste izak batzu onduan tipi-tipiak eta deitzen, da, deitzen dira zaidat. Eta saidat, omen arabieraz, dakit, eh? omen nahi du, uh, frogatzeko zerbait, ikusteko ea bedia ona duzu nara Eta zinez zorrotza bali ma duzu ikusten tituzu zaidak oiet, izak tipi zazpi itoinen induruan. Beaz, hori da mitologia, hori da, ez dut errapatu hemen, berrititan bada baionan idazle bat barrikozne deitzen baita, eta itzuli du ovid, latinetit frantsesera, eta ovidet uh, eh, idatze ditu metamorfozak, uh, aldaketak, ez? Eta uste du lehenda ez hau bana, eite duen historio bat ba du ovidet, ez dut harrapatu. Baina behaz ikusten da badera hartzeme, xariot, eta idiak eta zazpi, zazpi itoinak. Ba, jure lehen da, zazpi itoinen ondotik da. Eta badakit, izarretan gero eta dutio badakirula. Baina, hola dut nit entzun. Eta hoi, e, muskildiko, muskildik elkitzen duk eta delako hoi? E, muskildin kontatzen du e, emazte batet, uste du zertan, zertan izan zen inspektor bat, akademiako inspektora, eta inspektor deienek ez bezala, Eh, gustua da zuen lehiendak historia biltzeko. Eta horien, bildu zituen anitz, bereziti basena ferroan eta siberuan, eta daliten manatu, manatu zen errientei, bil zezaten historio bat alabila, eta horien errientak bakotxar bere lekuan, uh, eh, bon, ba, zion uh, norbaiti. Eta horien, muskulin ez dakit norzen errienta, eta usiberda ondotik badetik mensualitik atera zela, baina ondoko ez da doktora fera, eh? eh, atera zela jaurri bat jorri joan zela dero izuradat, errient, bon, bete bezala eh, lagderia bat eta hua uh, dero biseme izan zituen biziki famatuak, Rubian, Franziko etipako kapitaina eta internazionalak izan behitziren. Oh, oh. Izuratik, jorri antzi dut izena Adolf eta eh, bon, berdina. Mustu litira zen familia. Baina hori historioa bildu duena zertanet erreten du interneten atxematen da. Eh? Unai. Baina berriz diot, zazpi itoinak ez da bateri musko eh, eh? Eta hiki eh, ze atlas linguistiko hortan, ze izar eta zelu eta bestetan atzaman dekolakoik? pobre gira, hor pixa bat beran gabiltza, eta entzun du dendari izarra, dendari izarra da arti izarra, hori, eta bat zut egiten zautan, ba, dendari biziki doiz joiten dela trotz, lanera, beste ez biziki beran txerzen dela trotz, bon, ez da Baina hor, eh, pobre gira guai, eh, izarretan eta. Gihaun izarbeiki ez zeak besten beharrik? Eh? Gihaun izarra baikia, gihaunk? Anladık. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Üçümen, üçümen üçümen doka, üçümen. Üçümen doka. Carmen Diez mintegi bada ari girela, no, ba ez zutaz bereziki hitz egiten, bena ba, zuk ze ezagutu duzun mugimendu feminista bezala, Euskal Herrian eta baita ere Simone de Beauvoir etaz, eta Euskal Feminisma mugimendu etaz, hoi, aipatuko dugu bat egin ditutzun lan batzuk. Ala nola, mikrotikampo aipatzen zen idan, mujer bazkaz lana, hoi zer zen. Bueno, hori izan zen, eh, laro gehiamarkadaz izanean, E, Hengo Euskal eh, Herriko Unibertsitatea berri sortua zen filosofia fakultatean, eta ona antropologia hasi izan mugitzen, ez? Bigarren kursoan bazegon kaskai bat antropologia eta eh, emakume bat nahiko, bueno, saguna gaur egun ere Teresa del Valle antropologa ...baipara Ameriketatik etorri izan. Etorri izan eta bera bera ekarrizun ikuspegi berri antropologia egiteko ere. Eta antropologia feminista egiteko. Ordu nor, eh, bildu ginen zenbait emakume eta gizon bat ere, eh, Jose Martina Padalategi, gure laguna, hil zen jaduela urte batzuk, eta mm, prestatu bendun ikerketa bat egiteko zen nolako egoeran zegoen eh, emakumea Euskal Herrian. Hori aurkeztu egin duen eh, mm, Euskal, Euskal, Euskal, Euskal, Euskal, e, be, beka bat eh, ematen zirelako garaian, beka barandiaran, eta eman ziguten proiektu aurrera emateko. Oso beka majoa zen, olako proiektu bat aurrera emateko, irurterako, urterako, eta han eh, hasi nintzen ni ikerketa egiten, ni movimendu feministatik entorren eta eh, filosofia ikasketak ikasi ikasten ari nintzen. Eta orduan, movimendu feministatik mm, gentozenak, gomidatu ziguten, ba, nahi genduen parte hartu alako proiektu batean, noski mm. baietz, esan nun segituan, eta oso ikerketa potente, eta erreferentea ere nik uste gaur egun arte. Bakatu, eta ordin zer eh, ate, ate joka izan zineten, zer baserietan, arantza munduan, zer zen? Bai, bai, bai. Ozan, izan zen, bueno, antropologia, badakizue, konparaketa egiten direla ba, askotan, ez, eh, kultura maiatik eta guk proiektuan ala egin gendun. Ba, kanparak eta egin, nola zeuden emakumeak, ah, ba, zerri mundian edo rural munduan, e, e, pe, ba, peskero edo kostan aldean emakumeak eta urbano mm, emakumeak. Ordu egin gendun, oso landalan, ba, sakona, amabi herrietan, eta gero ere elkarrizketak eta ere enkestak ere ingen zen, oso teknika desberdinak erabili gendun, eta bueno, logo, ba, bukatu gendun irurogeita mairuan, eta argitaratu zen liburu bat ant, mila bederatzen laro gehieta bostean. Eta izte, ikerketaren e, titulua oso luzean, estudio komparatibo, eta eta, baina gero liburua mm, tituloa zan Mujer Baska, Imagen y Realidad. Eta bueno, kapitulo desberdina daude, nun bai marko teorikoa, han ikusi egin emakumeari buruz zer egina zegoen Euskal Herrian antropologia eta bestik asketatik ere ba, barandiara, karo baro alako personaiak baltu una beste batzuk, zen olako ikasketa zeuden eta han emakumea ze, ze irudia ah, zegoen. Mm. Han ikusi oso garbi eh, emakume irudia baserriko emakumea zela. Beste emakumeak ez zeuden, ez? Eta e, hori ere oso idealizatuta zegoela. Eta gu ere antzartu ginen, esaten, ba, ba, esala errealitatea. Emakumea, mm. adibidez, oso, asko sartu ginen eh, matearkatu mm, buruz, nola bai. beti izan danez. Hori zea, bai, hoi beti gure bai. Euskaldunak bestiak ez bezala, ez gu ez gira macho edo guk matriarka bat dugu. Eta emakoak, emakumeak du agintzen. Hori sartua da, orain digan bizi da, eh? Bai, bai, bai, noski baietz, eta bai, emakume batzuk esaten zuten bezala, oita, eta eke non oskiten eso. Ez, hola, hola, bueno. Hori eskentzeko. Eskein, bai, eskentzeko alako irudia. Karo, gauza bat, matriarkatu mitoa ez da Euskal Herriko bakarra. Euskal, toki askotan dagoen. Masai artean ere eta hori. Orokorrean, orokorrean eta beti, e, gizonaren menpe dauen e, gizarteak dute matriarkatu mitoa. Eta esan nahi du, garai batean, auskalo noiz, ez da esaten noiz, emakumeok euke genduela boterea eta galduen gendula galdu, ba, zerbait gaizki egin gendulako, ez? Eta horregatik e, gizonek, gizonek hartu zuten e, eh, poterea. Eta hori errepikatzen da toki guztietan. E, nun e, gizonek dira nagusiak, ez? Edo patriarkado, du hemen gure gizartean beste toki batzuetan, ba, masai artean edo beste gizarte batzuetan beste modu bat dute, baina beti agertzen da olako mitu, mitu bat, matriarkatu mitu bat, mitu bat, hortaz asko landu genuen, gara hiertan, Atera ziren ere beste liburu bat, arantzadi beste antropologo bat, madrildarra, eh, milenarismo basko. Eta, klaro, oso, zan oso momento berezia, ez, Euskal Herrian, nun gure identidadea berrizkuratzen ari ginen, eta, eta klaro, emakumen papera e, eh, lako proiektutan eh, nazionalitateari buruz beti azaltzen dat, eta eredu hori, ba, bueno, bu kritikatu gendun nahiko mm. zeren, emakumeok bakarri genuen boterea gure etxetan. Yeah. Erraiten delarik eta matriarkaan defendazalek erraiten dute eh, emakumeek hankak lurrean dituztela, haiek dutela kudeatzen, e, dirua ere etxean haiek dutela kontrolatzen eta manejatzen. E, ze, zer gaiten alda horren inguruan? Bueno, guk esan, esan dudan bezala. Ezik ere bai, bai umena, beraiek bai. dutela, eta bai, abar, eta abar. Eta horren horien horren aurka, edo ez dakit, paralelokiz, ez bada aurka ere, paralelokiz erraiten alda. Mm, bai, e, guk ikusi egin du oso desberdina zirela kostaldean emakumeak askoz botere gehiago dute zeren beti bakarrik egon direlako eta beste beste modu batera zertan podere gehiago? Bai. Ba, claro, eh, gaur eh, gaur egunez, baino garaia hartan gizonek kanpoan sin zeuden, ez? Ta emakume bakarrik kudeatzen behar zuten bai beretzea, bere lana, Eta orduan emakume hile beti mm, oza, kanpoko kontaktoa asko euki dute eta ikusi genduen oso emakume mm, boteretsua zirela, ez? Mm. baserritan emakumeak ere bote bere boterea e, du, baina ikusi e, eh, antxinako emakumeak edo, claro, u, iru, iru generazio emakumea hartu zuten, ez? Bai, zaharrak eta gazteak. Antxinakoak, emakume zarrak, asko botere gehiago zuten, bere, bere baserrian gaztea baino aldatu direlako bikoteren eh, harremanak eta dena. Ordun, claro, esaten desunean eh, eta, bueno, eta gero mundu iriko munduan, urban munduan, hoe ziren garai hartan mm, botere gutxiago zuten emakumeak. Bere etxean bakarri zeudelako. Lanik ez zuten egiten, emakume oso gutxi, laro gehi amarkadan oso emakume gutxi egiten zuten etxetik kanpo etxean bakarrik egiten zuten. Eta hoi ziren, ba, ba, hori aspektu horretaz bakarri zeuden eta askoz da, botere gutxiago zutena. Eh? Orduan esaten, esaten danean emakumea dala, bera, bera etxean adirua eta hori kudeatzeko eta tal, mu <laughs> beti esaten genuen bai, baino emakume diru gutxekin egin behar dutelako hile osoa pasa eta erabaki nola gastatu dirua eta nola eh, ai, eh, eh, osea, diru hori nola etzen dan, eh? Zeren e, dirudunak diru, durunen artean emakumeak ez dute horako eh, poderea. Eta gero, baserri munduan ere, betidanik, emakumeak dute bai bere, bere dirua, diru txikia, esaten genuen, ba, bere salmenta, bere gauza, baina diru asko, ganadua erosteko eta eh, beste gauza, e, gauza garrantzitsuak erosteko, hoiek gizonek beti kudeatu dute. Ah, ah, ah, Ordun, Ni beti esan dut, bai, makumeak ze boterea dute ba. Bai, lentejak edo babarrunak, dilistak edo babarrunak jartzeko hori da boterea. Orduan, matriarkatua hori, mm, patriarkatuakin konparak eta egiten badegu, da etxeko boterea, ez da boterea, nik beti esan dut lana dela. Mm. Izu jarrezko lana e, eukidula emakumea, beren ardura, eta oraindik emakume asko ala jarraitzen dute, bere ardura da dena at, aurrera eramatea. Etxeko lanak eta eta lako gauzak ordun guk eh, mito hori eta ez, ez da hemengo esan de, esan dudan bezala ez da Euskal Herriko bakarrik, osea o, eh, teoria feminista teoria kritika eta antropologiatik kritikatu da mito hori orokorrean, ez badaude eh, ba, ba eta hori, osea ikusten dela hori ez da inoiz dirudienez inoiz ez dela matriarka du bat, patriarka du eh, ezagutzen dugun bezala existitu. Mm Orain arte, igual asalduko da, yeah, bain, eh? baina desde luego hemen ez. oh yeah, oh yeah. Oh yeah pausu bat bardin eginen dugu eta nurekin arren. Ebe rap musikio bat hartuko dugu oaiko juntan. Bizio pausuz pausu diskatik hartuik. Ahaidia zuin ebe garai berriak, eia, nulakuak ikusten duten bizioekuek garai berri hoik. kurik kurikartzen albalu Pobrezia sinetxiko genituzke Garren profeziak Txak poesiak Neorkezak iomen Izeko uren goren horren ondoren Zer torren Gerla omen da bakea ekartzen duena Baina hemen bakea gerla du izena Zer zer da, zer da, zer da, toki bat baino gehiago da aldatzen dena Nun dira berezko lurrak mendia gailurrak ditugun apurrak Lapurrak urruneko urrezko urratxek urritu urratu dizkigute beldurrak Zibil umil batek bizi ala hil Beharrote duen hemen horrautatzen da bil Handi ustean gizakia galdu du burua Munduak egin gaitu eta ez gu blundua Zarren egutegitan Maitasuna ezen loratzen egutegitan Otsoak ardiz jantzirik, gezurrak antzirik Egia errateak ez du garrantzirik Garaiko oletan izkiriaturik, zeuden izkiak harturik Aipaditzagun horretan, urtetan odoletan Ondoraturik, ametsak aioletan, harrapaturik Uste zaintzinera goazela Dai. Zuzena zaitea bihurtu da doai Ez alda bizigirela ez daukagunaren zai Eta lortzen dugularik ez dugula nahi Gizarte deskolokatu bat keak kolokatua mundua kolonizatuz dabil kolokan Askotan olatuen kontra borrokan Usarki hasten gira baina ez gira abilak hortan Itotzeko gai gira bizentimetrotan Gizakiak naturari eragindako malkotan Dirudunen kortan, oraingo Europan Kutsatzeko eskubidea erosten da Eurotan Antzirik usaiak bihurtu gira saiak Lengo maiak bizi ziren. Ta ziren orengo garaiak Utsbi bihurtuko gaitu Den aukan pasatu dira eta tira Gizakeak bera aurrera kuntzan geizki ezita hasi da Inguruneari begira Igatzen goaz gutzinaka naturak zuen dizdira Abia durandiko trena, ase kondena Pasatzen den lekutik deus estatzen bai dena Eta ikusten ari garena, agezurrezko garapena Zeuen plan madarikatu horrek dakar guron damena Gaukatu berriak bihar dira zarrak Zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak Asmatzen dira beharrak, biharrak Dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak agindu Penak ordezmindu hor desmindu eta gorputza ezin ezberdindu, berdindu Berdindu, humila amildu, abila humildu Herria isildu eta bere etekinak bildu Natura garaitu, nahi duten taiku Sobera baude, ezin da jarraitu betikoa baitu Eguzkiak ere ezin du eguna alaitu Itxasoa ez da zaitu biaipu Urtaroa noiz azten da eta noiz amaitu Natura kolpatzen dugu kolpatzen gaitu Azkardoanak doan nahi baitu Aurrera kuntzaren, funtsaren, morroi diren Ustezko eroi, oie jakin dezatela Haien laborategitako arratoi, oie kadina arrazoi Dutela, Oianak moztu, egurra ostu Patrika puztu eta opegia postu Unzu guztu, dituzten oiek justu Indigenen lurrak izan dira agurtu Antziriku saiak bihurtu gira saiak Lengo maiak bizi ziren Ta ziren garaiak Utsi bihurtuko gaitu Egunko atxotitz edo errant zahara, Josef Karikaber barne mikrotik kanpo hion, gustuko hila. Bai. Abilenake ez du begakotxia ikusten. Egia, garkotza delaik burgibela, hotxe? Bai, bai burgibela. E, lepua, lepua... Lepua, bai. Le? Bai. Lepua, ah, lepua Le duk, eh? Bai, bai, bai. bai. <laughs> lepua, eh, eran nahi eta garkotxia, hotxe. La, la La nuke. Ni garkotza ni beti garkotxia ikasi diat. Ordin, eh, den intelijet nola zela? Den abilenak. Den abilenak ez du behi garkotxia ikusten. Egiadek, egiadek, zuma nahi narka eginik. Ah, bai, eta go, nahi badu garkotxi ikusi behar du bi miaipi. Orientazionia ez du kaisa. Egia, egia. Egi eh, garkotxi. Itxulari opalien badu fu. Suainatzeko ez du kaisa. Egia. Geo, ez teak hyntzen eta bertute hoi. Hunsekomen eta egiten die eh, hiue bai, hune eta... Bai, bai, bai, bai. Soike, kabalek badi egipen hau eh, aizamen gaisasun maiten bai, tako. Bai. Hek ben garkotza ikusten haldi hek, nahiz hunz izan. Ba, ez dakiat oso garkotzi ikusten aldienez. enez. Gibel ikusten haldi, Guk, eh, ikusten aldo egun bezala Eta, ba, Ez toa, no ez aizan? Eh, ez ez, ez, ez, die ez, ez, ez, Ingi urso, bai. hiu egin eta hiutan hogei gradokua. Badie, bai, bizkarre ba, zurberrezi bai. bat... Gio arra jitentuk, eh? ez han batzen ez. Ez duzek gibel so batzen. <laughs> Gungu, gungu, aitzen. Aztokeia ah, hoik eta... Ez eh, eh. bene, jatzuz, eh, jaduk ez duzek aztokeia, hünzek aldik so egiten alde <laughs> Eta aldiz, abilenak ez dik begarkotza ikusten ahal. Ez, hoiduk. Ba, hinek egitzeko? Ba, nia istoia bat. Hene, tia, tia, hamalauko gerlako pensionian bizitan egitea juiten zia baiunat. Eta, bon, etxea untsi ikusten, eta bizarra beti gazte egin itzia. Ah. Eta jo, nio harnuk, eh, baiuna juiteko behar zia bizarra hein bat untsa eta nik bizarra egiten jo bena ordinko masina bazia, haintako zia, eh, eta razoar elektrika. Salhe bat josizia, eta ata xuhurra ziabena, bazia sorra hintako. Ah. salhe bat josizia, eta geho, hu ebilten zia beak egin eh? ez egin oz, ez ez zia muda hoi eta laua itxetan egin oz bizarra nehiti. Ba, juna juiten zelaik, ha, bai? Ba, juna juiten zelaik, pensioni bizitani geitea, hamalauko gerlako pensionen tako, hantako, eta ez zia oski mutxik, bena botina pasitia, eta botina txauntxik. Uitan zia. Nule gide, autobusa bat zena? Ez, bat zia uh, e, paparran borda. Paparran borda, ago, nula ditzen, Marcelen uste. Bai, transporta bat zia hastin baiunat. bai unat. Ahu begizona zia. Eh? Eguna hane zia? Eguna zia, gaian uh, erretiatzen zia paparran borda eta Eta zer ikusteko garkotzaikin odin, hie atiatiaen pentsione egin horrek? Mialik e, ez zila ize bilten, eta ez duntzikusten, eta go nahizia jale jaun handizka juun, eta bizarra aminat eskutxestil egiten zia. <laughs> Zer nahi eskutxestila? Eta hunkitzen zia, bizarra eta horrez jat eta igan, eta eskiek hunkitzen zia, ah, eta ahortxe txistatzen dikoan. Ez zia miailek egarten hotz. Ez. Dhe që ka këtësa i kushtën se pildën të sinë. Hojdi. Në që mama më ndoka, në që mama më ndoka, në që mama më ndoka. Euskal Irratian Euskal Irratian Euskal Irratian Yutsumandeko hunen undarrian beti eta gotzon barrandiaren Euskal Idazle eta kantakintza Gabriel Arestien ganabagoaz eta beraz gotzon pasaden astean e, mila bedatzen eta hoita hamarreko kantu batetik, hoita hamarruteko saltoa egingo dugu horrez, e, lauaxetatik e, arrestirera, hoita hamarrute hoietan, zer, e, zer evoluzio edo, ze? E, bueno, hor gertatzen dena da, e, Frankoren altxamendu fasista ematen da, eta orduan hor e, gerra bat pizten da, eta gerra horren ondorioz, bueno, irabazten dute Frankoren falangistek, falangeak irabazten du, eskuin mutur horrek, eta orduan Euskara eta Euskal kultura ilunpetara doaz berrogi urtez. Ez? Euskaldun batzuk pozik ez, eta falangeko, sortzaletako Euskal nizenik ebaduk? baduk? Noski, e, hori e, eh, Franko Ketzuken irabaziko gerra Euskal Herrian, ez bakarrik mm, armamentu hobea zeukalako edo alemanen eta italiarren eh, laguntza zelako, espada bertoko euskaldun asko bere alde egin zutelako, ezta? Eh, bueno, hori eskara hemen hasiko ze bestela luze joko liguke, baina zain bai, bai. dut eh, euskararriaren satiketa gu beti satituta egon gara. E, sasoian eta kantagintzan oso argi ikusten da, ikusi genuen e, hasi eta oinaz eta ganboarekin, gero ikusi genuen karlistadak eta gerran ikustea besterik ez dago, gero abertzalen artean ere, gu beti biligara burrukan, baina batez ere gure gure artean. Orduan berrogi urte zera bateko Euskal Herrian behintzat izan zen erabateko ilunpea eta gau, berrogi urteko atzeraldi izugarri bat zuen gure hizkuntzak eta kulturak. Eta horre egon zen argi e, izpi bakarra e, izan zen Eusko Gogoa, Guatemalan sortutako Eusko Gogoa e, aldizkaria. Eusko Gogoa aldizkaria izan zen e, euskara eta euskarazko kultura bizirik mantendu zuen eh, oraleku helduleku bagarra hori izan zen, hori uki zuen euskarak eta eh, Guatemalatik. Guatemala, noski, e, sasoi horretan esan dezagunek exilioan bizi ziren exilioan bizi izan euskal ez dut esango inteligentzia, ez hori itzi igual itxusia da, baina behintzat eskolatuak zirena, kulturgintzan ari zirena, politikagintzan ari zirenak, kulturgintza, eh, kasetaritzan ari zirenak, ez? Zeu zelan jakintzaren eta sormenaren sormena zabaltzen eta lantzen ari ziren hori guztiak edo fusilatuta zeuden edo exilioan zeuden. E, espiritu kritikoak. Erbesteratuak zeuden, denak, noski. E, bestela hemen jasarri eta hile egingo zituzten, ez da? Eta hori eskuma ezkerra denak nahasik? Denak, denak, denak. Denak, bueno, eskuma esan edo, PNV eskertiarra ez da sekula izan, ez da? Eskuindarra izan da, betidanik, eta orduan orain baino gehiago, eta orduan... Bai. Posible da? Bai, posible, posible da. Eta orduan, hoiek guztiak e, eh, erbesteratu erbesteratu eh, egin behar izan zuten, e, fusilatuak izan nahi ezpa zuten. Eta orduan, e, sortu zuten Eusko gogoa handima ibinagabeitiak sortu zuen, hain zuzen ere, eta gero, bueno, horre entzuleak nahi baldin badu horretaz gehiago jakin, e, literatur, eh, armiarma puntu eusen, e, literatur aldizkarien gordailuan sartu ezkero, ez? Armiarma puntu eus atarian sartu, literatura aldizkarien gordailoak webgunea aukeratu eta hor dago eusko gogoa osorik digitalizatuta eta hor badauka konsultarako modua, ez? Eusko gogoaren historia eta nortzuek hartu zuten parte. E, kontuak, kontuan atera, bueno, mila behatzen da eta bederatzi hasi zela eta orduan horra agertzen dira zenbat idazle idazlek hartu zuten parte zerrenda izugarria da. Orduan, sasoi horretan bizirik zegoen eta euskaraz idatzi eta publikatu nahi zuen orok publikatu zuen eusko gogoan e, eta sortze lanak izatea aparte, hau da euskera sort, sortutako lanak izatea aparte, itzulitako autoren zerrenda ere izugarria da ez? E, hau da, gaur egun uste dugu literatura universala bilduma eta e, oindala gutxi hasi garela euskaldunok beste hizkuntza batzuetako testuak euskarara ekartzen da, hori ez da horrela, hori urte asko dira ekarri, ekarri ditugunetik euskarara eta bat oso importante izan zen e, iturri bat izan zen e, eusko gogoa. E, eusko gogoak zeo zelan egin, egin nahi zuen ariketa zen, bueno, guk euskara sortuko dugu eta gainera munduan importantea dena literaturan euskaraz jarriko dugu, ez? Hori zen bere autua. E, eta bueno, hori ze izan zen gerra ostean euskarak eduki zuen helduleku bakarren bakarrenetariko bat eusko, eusko, Ez bakarrik hegoaldeko euskaldunentzat orokorrean esan nahi dute. Eh? Euskaldun ororentzat. Eta Gabriel Resti hor, orduan, non kokatzen zaiku, bera, e, zea da, hiritara, Eh, jaiotzez hiritara da, ala hirira etorria, bilbotara ah, Jaiotzez, bai. Ez, ez duk euskalduna? Ez, eh, aitak, aita e, eh, frankozalea zen, eta ez zion Aita frankozalea? Bai, eta ez zion erakutzi, erakutzi euskara, ez zion erakutzi, iaia ia, gainera galazo egin zion, debekatu egin zion iaia. Ia. E, euskaraz egitea. Baina gero berak bere burua euskaratu zuen, eta orduan Arestik Eusko Gogoan ere publikatu zuen, eh? bere lehenengo idatzitakoak Eusko Gogoan eh, argitaratu zituen. Eta, bueno, Gabriel Aresti izan zen, batez ere, harri eta herri liburuarekin, e, Euska, Euskal poesia modernidadera ekarri zuena. Mhm. Ez? Bai alde bat... Bertolu Bresten atzamara atzean hor, bai. senditzen da. Ba, bueno, berak itzuli zuen Bertol Brecht, e, beste asko itzuli zituen bezala, ba, Bertolt ere bai. E, arestik egin zuen izan zen e, poesia irian kokatu, alde batetik, ez? Ordura arte gutxi e, zegoen e, etzen bere kantalekua iria poesiarentzat. Arestik e, eraman zuen irira, gainera eraman zuen berak definitzen duen bezala, izendatzen duen bezala erdal irira, Bilbo erdal iria baitzen, Eta gaina berak esaten du e, poema batean e, esaten du e, errazagoa zateken, gutxi gora bera, errazagoa zateken e, Euskararen salbazioa gorbeian, baina nik hemen geratzea aukeratu dut, ez? Berak oso argi dauka, Euskarak eta Euskal kulturak aurrera egingo badute, e, irigunetan ere, aurre egin beharko duela. Baserri gunetan, landagunetan bakarrik, eginda Euskarak ez zeukala inolako etorkizunik, ez? Baina, hala ere, eh, nahiz eh, urbanismo edo hiriratekari, bere, ez dakiat, nola deitzen alden, simbologia edo, edo idazteko moduek badute e, hori ez, baserriaren, euskal betiko baserri horren e, bat edo e, ez du ahazten hori? Ez, noski, bueno, berak ez dauka be, berez eh, influentzia, baserriko influentzianik familitik, eh? dena da irikoa. E, eh, gertatzen dena da, e, bere buru euskalduntzeko prozesu horretan, bueno, e, adibidez esaten da, e, eskuz kopiatu zuela e, asularren gero osorik ikasteko. E, gero gero e, bertzolaritza ezagutzen zuen goiti bera. E, Euskal klasikoak denak ezagutzen zituen. E, ez dugu azte behar ere, e, aresti izan zela Euskara batuaren bultzatzaile nagusienetako bat, ez? Eta, eta eukizituela bere ez da bai horren kontrakoekin, ez? Euskalkiak defendatzen zituzten e, horiekin. E, zuen Euskal Herria goiti bera ere, Orduan, bueno, aresti oso kontzientea oso konstientea da eta jakintza hondikoa da eta gainera e, kulturdisziplina asko lantzen ditu, ez bakarri poesia. Orduan da oso persona jantzia eta oso ondezagutzen duena bere herria. Urtzon dagunaztian dagun hastian berrizarra zinen zaiku Gabriel Arestiez solas egitea, beita gaiza bat hartzaz eraiteko eta ba, behin behinko runtan, Gabriel Arestien kantoe batekin batuko gia, hitzekin, be olerka, olerki bat, E, musikatuk, harria eta herria poema bildumatik hartuk eta bestiak beste, eniaut elorietak beganatu diana ene edo nere aitaren etxea deitzen da. Nire aitaren etxea Defendituko dut Otxoen kontra Justiziaren kontra Defendituko dut galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko du. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak moztuko dizkidate Trabesoarekin defendituko du nire aitaren etxea Besori gabe, zorbaldari gabe Bularri jaitaren etxean askazia galduko da Baina nire aitaren etxeak Zutik iraunen du Nire aitaren etxeak eguna zertan urrentzen den, utxumandoka, aste runtako, kolaboratzaile fideler, Jusef Karikaber, beherantzaharen tako, gotzon barandiaran, euskal lidazle eta kantagintzain arteko lutuan, egitia gatik, Carmen Diez Mintegi mugimentu feministaz eta feminismuaz ekarten teizkun oharentako eta nolaz ez Charles Bidegenek uskaz dakian jakintza ekarten behiteik. Hala benik dene aldetik dagun hastiala dioziet izan zaparta egin arte zorion txu, eta